اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهن إلا ما جعلته سهنا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Samo Allaha subhanahu wa ta'ala hvalimo po svakom pitanju ili zbog svega, jer je samo Allah savršen u svemu bez mahane i manjkavosti sa stvorenima sličnosti. Samo Allah subhanahu wa ta'ala mora da mu se zahvalije na svemu, jer Allah je nepogrešiv, Allah je savršen, a savršen ne griješi i sve što nam da Allah subhanahu wa ta'ala to je dobro i zato nam trebamo zahvalivati. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga Allah uputi napravi putome nema zablude, koga Allah uzvišeni, savršeni, sveznajući, pravedno u zabludi ostavi, tamo nema ni pomagača, ni upućivača. Zato sebi spasa kroz Allahovo zadovoljstvo tražimo kad srcem, jezikom i svim dobrim dijelima sve dok živimo svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu anehi ve sallam Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji. A zatim nastavljamo dalje sa komentarom zavrčnih rečenica iz Vasitijske akide u kojima šeh govori o moralnim osobinama oni koji s pravom nose nazve Ahlusunat wal džamaat. Pa nakon što je spomenuo one stvari koji se tiču odnosa prema zajednici i prema drugim muslimanima, gdje musliman svog brata smatra koji smatra dijelom sebe i svog tijela i smatra sebe i njega dijelom jednog tijela koji se umet zove, gdje ga podržava želeći mu ono što želi sebi u svakom dobru, a ne pomaže ga i ne povodi se za njim ni u kakvom zlu, gdje musliman strpljiv je na belajima, zna da su od Allaha i da su hajr, iako ne shvata kako, i zna da ne može od Allaha pobjeći nigdje, i zna da može samo saboriti ili kukati, i zna da će za sabor nagrađen bit, a za kukanje kažnjen, pa mu ne preostaje ništa drugo nego da saburi i da se Allah subhanahu wa ta'ala mora, odnosno da Allahu mora zahvaljivat na svakoj blagodati koju znamo i koju ne znamo i da čovjek treba sebe tjerat da s vremena na vrijeme razmišlja o blagodatima kako bi povećao zahvalnost jer Allah subhanahu wa ta'ala zahvalnim povećava a nezahvalnim prijeti bolnom kaznom, žestokom kaznom i da su vjernici zadovoljni sa Allahom odredbom kad je za njih i kad je protiv njih. Nakon toga šehhul Islam rahimahullah spominje i kaže وَيَدْعُونَ إِلَى مِكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا kaže pozivaju u najbolje vidove morala. Mekarim il ahlak. O mahasin il a'mal. I u najbolja dobra djela. Najispravnija djela. Ubijeđeni u istinitost riječi Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallama najpotpunijeg imana su oni najboljeg morala. To je dio rečenci s kojim ćemo početi večerašnje predavanje. Kaže pozivaju. Mi smo naučili da je vjera znanje i vjerovanje ono što naučimo, zatim djelovanje po tom vjerovanju, zatim širenje toga i ustrajenost, odnosno strpljivost na svemu tome. Kao što nas Allah subhanahu wa ta'ala uči u suri Al-Asr. Da su svi propali, su oni koji imaju vjerovanje, a vjerovat ne možeš osim ono što si naučio, shvatio, spoznao, ubijeđen u tom. Djelovanje po vjerovanju, po znanju, pozivane, jedni drugima preporučuju istinu i ustrajeno strpljenje na učenju, na objeđenju, bez da ti ga neko otme i promijeni, na primjeni, na ispravnoj praksi do smrti, na pozivanju drugih, zato što želiš njima, što želiš sebi, zato što je Allah naredio. I što ćeš biti pitan ako si mogao, nisi, da na svemu ovome i da to čini život onih koji nisu propali, koji će biti spašeni na danu konačnog, konačnog obračuna. Prema tome šeh kaže ovdje pozivaju. A kad god se kaže pozivaju ili poziva, to braćo moja podrazumijeva da on u to vjeri, jer on to primjeni. Tako treba da bude. I da je on to kod sebe uveo i ubjeđenost u istinitost, ispravnost, korisnost toga, pa i drugima širi. Bilo ljudski ili vjerski. Iz ljudskih ili vjerskih razlika, o tome smo govorili kad smo pričali na početku moralu. Što znači da oni primjenjuju jesu naučili, a rekli smo prošli put da je moralan onaj ko slijedi Muhammeda sallallahu aleyhi ve selleme, jer Allahu poslanik Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ima pečat od Allaha da je najljepšeg morala. I da nije moral ono što mi mislimo i što svatamo i što ne znam nija ocijenimo i procijenimo, nego je moral ono što je Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme radio i preporučio da radi da se radi i pohvali i odobri. I nemoralno je sve ono što je Muhammed sallallahu a nehi veselima osudio. Kaže, pozivaju u mekarimul ahlak, u najveći, u vrhunski ahlak. Zašto ovako prevodim? Ne znam kako su prevodili prevodnici. Zašto ovako govorim? Zato što riječ kerim, kerem, Allah sebe opisuje da je ekrem, za Kur'an kaže da je kerim. Znači u arapskom jeziku najbolje od vrste. Znači se o čemu se govori. Najbolje u svojoj vrsti. Pa ovdje kad kaže mekarimu lahlaq, znači od svih moralnih, oso moralnih osobina, od svih vidova morala, jer i moral je ko iman, može biti minimalan, može biti osrednji, može biti dobar, bolji i može biti najbolji vrhunski. Od svih vidova morala i od svih moralnih osobina oni pozivaju najbolje. Islam poziva u najbolje. To su ljudi koji vjeruju u Islam. Mi smo naučili da je osnova kod ehle sunneta ono što im je došao Allah, Allah što, što, je, što je Allah poslao poslanika Muhammeda sa zemlom Kur'ana i sunneta. Od teorije i praksi i ponašanja. Tako da Zato je došlo u hadisu Muada poznatom, kad je, kad je poslan u Jemen, kaže, va i jake va kera ime emuadim. Pazi se da uzmaš najbolji imetak. Pa kod se ova reč kerim, kera ime, najbolji. Jer kerim se kod nas često prevodi kao darežljivost. I to je ono što i proizilazi iz, iz osnovnog značenja. A to nije osnovno značenje. To je posljedica toga da budeš najbolji. Jer najbolji ima najbolje, pa to prenosi i širi na drugi. Ako nešto nemaš, ne možeš ga mirati. Ne može biti da režljivo najko nema. Bilo osobina ili imetka, ili znanja, ili nečega drugog. Pa Allah subhanahu wa ta'ala sebe upisuje i kaže Iqra wa rabbu kel ekran Uči, čitaj, tvoj gospodar je najplemenitiji. To je savršen i potpuno svakom smislu. I to nama daje i daruje koliko hoće. Od osobina i sve što imamo od finih, potpunih, pozitivnih stvari kod sebe, to nam je od Allaha, nismo mi ništa stvorili. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje Kur'an i kaže da je innehu na Kur'anom kerim. To je Kur'an plemeniti. Što? Što je to nešto najbolje što uho može čuti i jezik može izgovoriti i oko može pročitati, srce može shvatiti insan po tome može raditi i zatim se povoditi i nema ništa bolje. I daje ti svako dobro Allah subhanahu wa ta'ala kroz Kur'an. Pa ovdje kad kaže Mekarim el Ahlak, znači najbolji od svih ponašanja gdje možeš da biraš minimalno ili sevap ili vrhunsko, ehli sunnet van džemaat poziva u vrhunsko. Ali objašnjava da ima ispod toga. Da može insan znači imati minimum, pa i tu podlačimo crtu, a onda kažemo pazi se, nemoj to raditi jer to je ispod crte dozvoljenosti. I to je ono što karakteriše ehli sunnet al džemaat, ovaj što proizilazi iz ove teme, to je pravednost. Mi možemo ljudi da se lažemo, možemo da neistinom jedni drugima oči mažemo, možemo da popuštamo i popuste na Allahu vjeru i propise dajemo. Pitaš me je li haram, a vidim da ti je teško ako kažem jeste pa ja budem marhametli i kažem, a može proći. Mi možemo to probat pa izvest. Ali nećemo ni ja niti dobro proći. Ako ti tako odgovor, a nije tako. Prvo ti ode u džahenim, ode u zabud, uradit ćeš neispravno, radit ćeš po neispravnom. Kad god tako postupiš, Allah će srbiti. Jer Allah nije to propisao. A ja gore prolazim od tebe. Jer imam grije što sam slagao na Allaha uzvišenog ako znam da nije tako, imam grijeh za svaki grijeh koji ti učiniš jer sam te ja ne imala. I zato je Ali Sunet objaš, objašnjava. Ovo je potpunost, ovo je pohvalno, ovako bi najbolje bilo. Može i ovako, ali ne može ovako. I kad se podvuče linija, Allah je podvukao Kur'anom ili Sunetom koji je poslanik sam objavio, tu mi stanemo i objasnimo. I ako imaju izuzetci iz pravila da nekad imaju olakšice i njih spomenemo, nije problem. Pod određenim uvjetima. Ali šarijatski ne naši. I to je ono što ima kod ehli sunata, nema kod drugih. Jer se ljudi po ovom pitanju dijeli na one koji daju popuste kod je njihovo i one koji je zatežu svugdje kod je njihovo. Ono što im u srcima u škrtosti i nekakvog pretjerenog straha, to prenose na Allahovu vjeru. A to Allah nije tako objavio. Pa i ovdje kaže pozivaju najlepše, a podrazumijeva se da naređuju ono što je obavezno. Wa mahasin al-a'mal i najlepša djela, najlepši moral. Čovjek je moral je ono što je kao što kažu učenjaci unutrašnja slika čovjeka. Sklop unutarnjih osobina, ono što si ti iznutra, pa se pokazuje na tebi manje. Definiše se kao davanje a ne otimanje, ovo je moj slobodni prevod, ali ću ga pojasniti, kaže davanje, a ne otimanje i vedra lica ljudi sretanje ili pozitivne energije širenje, da se tako izrazi. Znači, ne prenosiš svoje probleme na drugi, ako ikako možeš izbjegavaš to. Gledaš da si vesel, nabaciš osmije, makar plastični. Ili nešto između toga. To je osnova. Jer je sevap, samo se nasmijet braću to u lice makar to ne bilo iz srca. Ako je Allah radi srce, propis primjenjuješ. Imaš seba, a ništa te ne košta. To je osnov. Zatim gledaš da daš i ne smiješ da otmiješ, da zakineš. Gledaš da pomogneš koliko možeš i kako možeš. A ne gledaš da se ogrebeš, očešeš ili da otmiješ, zulom učeš primiš kad si ti u stanju kojem te Allah stavio da tebi treba pomoć, nije problem, ponosno. Jer si od Allaha traže, nisi grebo se češao, nisi očekivao. Pa ako te Allah pošale preko nekoga uzmiš, ponosno, to je uopšte nije problem. Ali tvoje stanje je takvo da gledaš da ti širiš pozitivu i da ti činiš dobro kako možeš. I nije sve ljudi u metri, metak je zadnja stvar. Puno više mi možemo koristiti drugima osim, novca i metka. Ja kad pričam o davanju i uzimanju, većina nas zamišlja i razmišlja i metku. To je sporedna stvar. Bitna je li sporedna? Svašta nešto. I uzima se od savjeta, od propisa, od pomoći, od suosjećanja, od jednostavno nebazivanja tvojih problema. Možeš čovjeku pokvariti dan, to je poznato. Nemoj ga kvariti. I možeš čovjeku popraviti dan, da se trudam da ga popraviš. I možeš čovjeku olakšati savjet i utjehom i primjerom i se sluša, samo da ga saslušaš. A najbolje ćeš mu pomoći ako mu ga podučiš i na savjet još ispravno i upozoriš. Sačuvat će se od džehennema, a dunjalu će svakako proživjeti onako kako je propisano. Nećeš postići ništa ako mu ne bude želio ono što želiš sebi. I zato mora li ono što je unutra pokaže se vani. Ako ti unutra želiš njemu što želiš sebi, ti ćeš gledat da izbjegneš sve ono što ne bi volio da tebi se za, tebe zadesi od njega. I nećeš mu zulum činiti, to je minimalan ni moral. Nećeš mu belaje praviti. To je minimum moral. A gledat ćeš koliko možeš i kako možeš da mu koristiš. Pa je došlo u hadisu, ako vam neko učini dobro, gledajte da mu uzvrati. Da ako te, mu ne možete uzvratiti, dovite za njega dok ne mislite, dok vi ne mislite da ste dovoljno učinili. Znači nije jedna doba, nego doviješ, doviješ, doviješ i odustaneš, Allah ne tako. Uglavnom gledaš da mu na neki način hajru učiniš, a ovo je drugo bolje od toga da mu zvratiš poklon za poklon, ili pomoć za pomoć, ili uslugu za uslugu. I to što si ti učinio nekom uslugu, pa ti nije uzvratio, ne znači da ti nije bolje mu uzvratio. Ako je za Allah iskreno dovu puti, onda kad se prima. I zato mi ne gledamo u tome jedan za jedan i ne gledamo redje što bi naš, naš narod rekao, nego gledamo da smo mi čisti pred Allahom. Da ako si dašao se u stanu da ti neko pomogne ili da ti pomoć treba da se obrati Allahu, pa kad ti Allah pošalje pomoć preko ljudi, a neće direktno nikad, onda zahvališ se prije svega Allahu, a zahvališ se i tim ljudima, ali osjećaš ponos i sreću, a ne poniženje, iako je normalno, uvijek je donja ruka donja, gornja, gornja. Međutim, nisi tražio, nisi očkivo, nisi grebo, nisi otimo, nisi krava, nisi lagao reptidala, kao što ljudi rade danas, pretvaraju se gori nego što jesu, nego ponosno prihvatiš. Ako te Allah s druge strane učini od onih koji daju, isto tako daš, Allaha radi i zaboraviš da si dao, ne čekaš kao što će doći kasnije primjer toga da on tebi da, pa ako ti nije uzvratio, ti sljedeći put nećeš to ponoviti. Jer nisi ni prvi put radio radi njega, nego radi Allaha. I zahvalno se što ti gorni, on donji, potom pitanja, ne ponižavaš ga ni I ne pokušavaš nego gledaš da to učiniš na način kako će se naj manje nelagodno osjećati. Ako može nikako, dobro je. Ako ne može, onda najmanje da bude, da bude najmanje zlo. I zato je veliki problem stikanje pomoći onih kojima se pomažu ili onih kojima se pomaže pomoć. Traženje, uslovljavanje, molba, direktno ili indirektno da ti pišu nekakve zahvalnice, objavljivanje tih zahvalnica javno. Ne postoji pomoć na ovoj zemlji Wallahi planete da mu daš, nije vrijedna toga, to poniženje koje smo načinio. A to je kod nas postala moda danas, u našim krugovima. Danas Allah sačuva svakog zna. Moral na, ovo, na osnovu ovoga što smo čuli biva prije svega između roba i raba, a zatim između roba i ostalih robova. Pa je moral prema rabu da mu vjeruješ, da mu se predaš i prepustiš, da mu se pokoriš, i da gledaš da njemu, samo njemu, koliko god možeš ugodiš. I da ostalim ugađaš onoliko koliko je on propisao i koliko ti je od, od dobrote dao. I da sebe u tome nikako ne vidiš. I ko nema ovoga, nema morala. Iz ovoga proizilaze ti ljudima dobro činiš, a zla se paziš. Pa i onda kad bi učinio zlo, sjetiš se prvo da je to haram, a drugo osjetio se da ne bi volio da se tebi to učini jer ti već moralan, ti voliš drugima što voliš sebi. Pa onda staneš i Allah radi ostaneš. Pa ono što si naumio i krenuo da uradit zla, pa odustaneš Allah radi, Allah ti upiše u sevap. Pa zbog borbe i truda da moralan budeš, prvo vremen će se naviknuti da ćeš biti moralan, a drugo bivaš od onih kojima se grijesi ili pokušaje grijeha, u sevape pišu, a kako je tek sa onim hajrom koji čovjek iz osjećaja krivne i kaja ne uradi kao kontra onome na što kaj šeitan pokušao nam raditi. Pa često ako si pokušao nekome zlo uraditi pa se povukao, onda mu radiš dobro. To je poznato kod vjernika. Ili dobiš za njega. Ili tražiš oprost Allah od grijeha. Pa odustao si od grijeha Allaha, radi Allah i ga opisao sve po hadisu, jer doslovno sahihu, plus si uradio neki jedan ili više dobrih dijela kao posljedica toga, pa si plus u plusu veliko. Što? a to što se sebe odgajao, ako ne odgojio, za Allahu pomoći dozvolu da voliš drugima što voliš sebi, pa paziš se da ne, ne, ne udiš na neki način ili ne, ne dovedeš ih u situaciju koju ne bi volio sebi. Kare me hasin ili amal, pozivaju najlepša, najbolja djela u ihsanu. O ihsanu smo govorili kad smo komentarisali Allahove riječi kroz ovu knjigu. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Činite dobro, Allah voli dobročinitele. Ima to. Rekli smo da ihsan se dijeli na dva dijela također. Ihsan ili dobročinstvo, odnosno vrhunska vjera, se dijeli na odnos roba prema rabu, prema gospodaru i odnos stvorenja međusobno. Pa tamo u definiciji ihsana smo našli isto ovo, kao i definiciji morala. Našli smo da je ihsan, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, da obožavaš Allaha koji ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. I to je u ibadetima, da svaki ibadet radiš bez da fušeliš, kratko jasno našim jezikom da shvatimo. Da i bade te ne fušeš, nego ih na najbolji način izvadiš. Jer znaš da te Allah vidi i da njemu ne možeš da podvališ. Ko se tako navikne, onda kad direktno se obhodi prema Allahu, nužno je, ako je tu iskren, ispravan i uporan, ako se navikao na to, nužno je da se to prenese na njegov odnos prema stvorenjima. Pa je ihsan ili dobročinstvo prema stvorenjima, odnosno najbolje, da ljudima činiš dobro kako i koliko možeš, da se čuvaš da ih činiš zlo i da pozitivu na njih prenosiš bilo izgledom ili nečim drugim riječima i tako dalje. Ista stvar koja se, kojom se tumači moral. To je vrhunsko. To je najbolje. Dobro ne mogu tako, ne mogu ja uvijek da budem pozitivan, ne mogu ja uvijek da činim dobro. Šta možeš? Šta je minimum? Da im ne činiš zlo. Dobar si sve dok zlo ne činiš. I došlo je hadisma, ako ne možeš ništa drugo, a ima tamo čet pet koraka, uradi ovo, pa ovako, pa onako, pa ako ne možeš ništa drugo, nemoj kaže činiti. Zaštiti njih od svog zla. Ne bojim činiti zla. I ti si dobar sve dok ti, to je dobro činstvo. ali minimalno. Međutim, ti me ne poziva u, u maksimum, u najbolje, u vrhunsko, a objašnjava gdje je minimum. Da se insan nađe da zna dokad jeste, a dokad nije griješan. Šta mora da ne bi Allah rasrdio, a šta ne mora. I to znači u najbolja dijela. Bilo se radi u dijelima srca, dijelima tijela, dijelima jezika i tako dalje. Radeći, kaže po hadisu, vjerujući u istinu to sreći poslanika sallallahu aleyhi wa sallame, najpotpuniji vjernici, najpotpunijeg imana vjernici su oni koji su najboljeg i najljepšeg ponašanja, morala, tačnije. To jest, Nije ovdje pojent da se smješkamo, a da jednim drugima iza leđa nož zabijamo. To je najgori moral, to je moral munafika, nije moral vjernika. Ovdje je pojent da svoja srca, svoje duše odgojimo, očistimo, da drugima želimo dobro, svima drugima. A da se prema njima minimalno po šerijatu, po obavezno dijelu postupamo, dajući u svakome njegovo pravo, to je minimum. Strudeći se da mu damo više. I zato kaže vajen dubune ila entesire men kata'ak wa tu'tije men haramek wa ta'afuva ammen vanemek. Kaže smatra i pohvalni jer ovo nije obavezno, ali postiču. Da daš, da spojiš onoga ko s tobom odnos prekida. Ovdje se odnose općenito na vjernike, a posebno naravno na one koji su rodbine i koji imaju pravo. A spomenut će kasnije rodbinsku vezu Znači da ti spajaš kad se odmah, da ti prvi se nam nazivaš, da ti prvi ljutno prekidaš. Da ti kontakt uspostavljaš, ali pohvalno, nije obavezno u svemu, u svakom. Pa kaže, pohvalno je to da ti prvi te prve korake ka dobru, ka slozi, ka jedinstvu, ka popravljanju stanja načiniš. Zatim kaže, va to ti je men haramek, da daješ onima koji tebi ne daju. Ovo je ono malo prišao sam rekao. Allah radi daješ. I ako treba sto hiljada puta da mu daš, da ćeš mu sto hiljada puta. Allah tebe počastio da preko tebe ide. I nećeš mu ni pomisliti da pogovoriš, a kamo ni pogovoriti. I nećeš reći ne da mu jer nije ni on mene. Neću mu pomoći jer nije ni on mene. I to šetan stalno dolazi s tim. Nije problem da ti naumpadne ta stvar. Jer šetan, šetan donosi sve ono što ne bi valjalo. I čovjek kad god hoće da radi dobra djela, bori se s njim. Problem je da ga poslušaš, da se njemu pokoriš, a ne šarijatu. Da daješ i onima koji, ima, koji ti ne daju, a kamo onima koji ti daju. Bilo šta od dobra. Napominjem, ne mislim ovdje samo da na metak i medanik je jedan dio našeg života koji je nebitan jer će ostati sve to za nas. A i on se podrazumijeva. Za njih su duše posebno vezane, nažalost. Nego bilo šta od dobra. Da budeš ti koji daješ makar ti se uzvratilo ili ne, sve jedno ti je. Jer tjera Allah radi ko činiš. A posebno se tjeraš da daš onima kojima adet je nekakva ljudskost i šeitalog ne, nije običaj, ne dozvoljavaju da se to radi. Tako s njima. Jer ili je običaj kod nas da ne damo kome ne da, ko nama ne daje, i od jednostavno nam padne šeitan i donese ideju, pa ti se pitaš gdje sam bio ranije, kako se ovoga nisam sjetio, što sam ranije davo, sad on me nikad nije dao, sad više ne dam i tako dalje. Sve to je ono protiv čega se sunetlija bori sam sa sobom, pa postupi kontra ako vidi da je šetanluk i ne natjera se da uradi ako vidi da je to od Allaha subhanahu wa ta'ala, makar mu bilo mrsko, makar mu negodine, makar mu bilo nelogično. Ko što nam je nelogično da potiremo gornji dio mestava ili čarapa umjesto donje koji se prlja, ali to radimo i ne sumnjamo u to koristimo tu olakšicu, tako isto mnoge druge stvari Nije uslovljeno da mi shvatimo, skontamo, nego je obaveza da ih mi u, njih, u ispravnost njihovu vjerujemo i da ih prihvatimo i primjenjujemo. وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَنَمَكَ I da oprostiš onima koji ti zulum čine. Ovo je pohvalno, nije obavezno. Minimum je da vratiš svoje pravo. I to je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži, obavezao u osnovi. da čovjek ne pušta zalima da nastavi zulum činiti. Nego da ga spriječi. Kao što Allah uzvišeni kaže, on ladine i da sabe hum bavi hum jente sirun. Oni koji, kad im se nepravda čini, oni pobjedi, vrati, uspije, Zaustavi. Ne daj. Ali ima opcija u šarijetu i to je pohvalno i bolje da oprostiš onome koji ti zulum čini. Šta je zulum? Zulum je otimanje tvoga ili nedavanje tebi onoga što zaslužiš. Jedno i drugo je zulum. I može biti, znači, u materijalnom, to je sporedna stvar, i može biti prije svega u vjeri, da te neko uvrijedi, ili u časti, ili u, porodici, ili u porijeklu i tako dalje. One stvari koje Islam došao da sačuva. Može da te uvrijedi, da ti uzme, da ti otme, da kaže nije tako. Ili može jednostavno da ti ne da nešto od poštivanja što ti Allah potpisao, zato što tebe Allah učinio za njega po nekom pitanju. I sve jedno i drugo je zulom Jedno i drugo čovjek primijeti jako ga boli i smijeta. Čovjek se po prirodi uvrijedi ako zna da je nešto njegovo uskraćeno. Bilo ono što treba da mu da haka od prava ili da mu još otme njegovo što on ima. Pa sebi prisvoji ili njemu ne prizna. I u tim situacijama osnova je da je pohvalno da se oprosti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَنِعَفُ وَنِيَسْفَهُ وَلَا تُحِبُونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَلَا تُحِبُونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ neka kaže oproste i zaborave, vi ne želite da Allah vam oprosti. I pravilo je da svako onaj ko halali nešto svojih hakova nekome komu je zakinuo, da će mu Allah dati više. I kad god ti naopadne šeitan dođe i kaže ako mu halališ nešto moći uzeti uzet na sudnjem danu, treba će ti sjeti se da Allah daje više. Međutim, traženje halala je obaveza. I mi smo iskušani u ovom vremenu pojavom da ljudi konstantno zulum čine, prava uskraćuju, vide da se neko ljuti, da reaguje i samo se privuku i prišute. To je neki vid pomirenja ko biva. Ako on sačka da ti malo ljutne, splahne, a niješ nikad zaboraviti. I da nastavi s tobom kao da se ništa nije desilo, on to smatra zaboravljenim. A to se vraća moja nije halalno i nije raščistila. Možda ti jesi u srcu, onda je to dobro, a možda i nisi. A ako nisi, uzet ćeš svoje pravo na sudnjem danu. Onaj kome si nanio nepravdu, ima pravo oko te. Ili protiv tebe na sudnjem danu i na ovom svijetu. Ako hoćeš da budeš čist, traži halala. Ako tražiš halala iskreno, i on na tebi vidi iskrenost, imaju hadisi koji obavezuju da se halala kad si obavezan da halališ. Kad ti dođe neko na čijem se licu vidi da se zaista kaje i traži ti halala tako. Takvom je halal to obavezno. Kad ti neko dođe, i promijeni ponašanje prema tebi, vidiš da on se pokajao, ali ne zna i neće, ne može da traži halala, takvom je pohvalno halal, ali ne obavezno. Ili ti traži halala, ono reda radi. Halale, brate, ona poznata, naša što briše sve redom. Tako me pohvala halal. Ima osoba kojima je haram halal. To su osobe koje igraju na ovo halale, brate, ali malo više, malo brezobrazno. Znači zna, braća smo halal, ćemo, ili muž, i žena i tako, babo, mati, babo, mati, je milostiva, ona će zaboraviti i tako dalje. Pa radi što hoćeš, zakidaj koliko hoćeš, samo se kasnije promijeni malo, nek ta ljuta prođe i to je halamina. Kažu islamski učinjaci, ako znaš da će tvoj halal biti uzrok da nastavi on čini to, ne smiješ mu halal. Ili ne smiješ mu reći da si halal. Možeš ti u srcu halal. Ali ne smiješ mu reći halal. Znači, šuti, odbijaj ga, skreći, recimo pamet u glavu, vidi šta si uradio. Daj mu rečenicu iz koje, ne, iz koje on shvati da nije halal. Neka peče. To je jedini način da se popravi. Možeš itak halal, ali ne smiješ njemu. Ne smiješ mu da doznaje da si halal ako hoćeš da imaš ovo pohvalno, vrhunsko, u sebi. Ali ti me ga pomažeš da nastavi čin grije. Ima i takvih ljudi koji očekuju, on će meni halal, to je dobar čovjek i onda opleti po njemu kako znaš i umeš. I ne boj se. I ako već treba, reci nekada mora da radi halal. I to je završeno. I da se ljudiš kad kaže neću halal, kako kaj neću da mi halal. Kako to može? Pa ja bi te kaže halal i tako dalje, pa ti si dobar čovjek, pa ti si ovo, pa ti si ono. Niko nije obavezan da halal. Osim situacije kad ti baš pokažeš, tamo se u opisu stoji čak i da dođe da plače i da mu je žao i da moli i tako dalje, da se baš vidi. Dok je osnova da je pohvalno halal i da se može na halal. Pa da čovjek pazi oko ovo. I da se ne igra sa propisom također za svaku sitnicu da traži halal, ako što je poznato i rašireno. Za svaku sitnicu trebaš tražiti halala, nemo treba mi nikom govoriti da treba tražiti, ne treba Zna onaj ko je zakinuo, da li je zakinuo ili nije, da li je pregriješio ili nije. I tako dalje. To je što se tiče ove stvari. Zatim kaže, وَيَأْمُرُونَ بِبِرْدِ الْوَالِدَيْنِ Naređuju, ovo više nije pohvalno, dobročinstvo prema roditeljima. Kao što gospodar svjetova kaže, وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِتَاهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Gospodar tvoj zapovjeda da se ne obožava osim on, da ne obožavate dosim njega i da roditeljima dobročinstvo čini, činite. Allah subhanahu wa ta'ala je dao i učinio i odredio i tako je vjerski i prirodno da on kod svojih stvorenja ima najveće pravo. I niko nam ne smije biti ni draži ni preći od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon njega, jer je to dio ispravnog vjerovanja u njega, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ima najveće pravo. I niko nam, ama baš niko, da nam je izoka oka ispred, ne smije biti preči od Muhameda Muhammeda sa pa ni sami sebi. Treća stvar, ili treća kategorija, su naši roditelji. Vjernici ili nevjernici. Ako su vjernici, imaju dva prava. Ako pravo vjernika, či znači babo ti ujedno je brat musliman, majka ti ujedno je sestra muslimanka. Pa ako je zakineš, zakinuo si majku i sestru. I babu i brata. A ako nije vjernik, ostaje jedno jedno drugo. Ostaje babo, ostaje mama. Da se razumije. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمْ Ako te budu tjerali, protiv tebe se borili, da meni čini širk, zašto nema dokaza, nemoj se pokvart wa sahib huma fi dunja ma'rufa i kaže prema ni, budi im lijep, dobar drug na Dobro Dobročinstvo im čini. Bori se da te izvjer izvede. Bori se da te u džehennem odvede. Ti moraš da budeš dobar prema njemu. I ne smiješ da ga poslušaš od tebi, a sebi na mene nabili, ko će se lukman, nego slijedi put onoga ko se mene vratio, ko, se, ko je na pravom putu, njega slušaj o tim stvarima, a to a roditelja ne slušaju o tim stvarima, ali mu dobro čine. O dobročinstvu prema roditeljima se mogu pričati priče, držati versovi, napisane su knjige. Ja vas ovom prilikom ponovno pozivam da preslušate i svaki put kad hoćete na babu ili majku da se naljutite, da poslušate ders od našeg šeha Hajrudina Ahmetovića, Allah ga na svakom hajru pomogao i svakog zla sačuvao. Moji roditelji, moji najbolji prijatelji, ders je snimljen prije više od 15 godina, aktualan je sve dok ga se može uho slušati i srce shvatiti ili nešto drugo od onoga što, čime se vi motivišete, ali ovo je sasvim dovoljno, jer nema stvari kojom se mi možemo dužiti našim I nema dana u našim životima kad možemo reći e, sad sam ja iznad i nema, kao što je logično, dunjalučki, ne možemo nikad biti stariji od naših roditelja. Koliko god godina doživimo, ne možemo biti stariji od naših roditelja. On je uvijek prije rođeni stariji. E tako je njegovo pravo u odnosu na nas. I šta god da nam urade od nečega što mislimo da je zlo, pogotovo majka, nije vrijedno jednog uzdaha kad nas je rađala, kamoli nešto više od toga, i o tome je suvišno govoriti, jer bi to odšlo jednom sasvim, sasvim drugom pravcu. Obaveza muslimanima je da dobro čini roditeljima nemuslimanima, roditeljima borcima protiv islama, a kako je tek sa roditeljima muslimanima, roditeljima grešnicima, roditeljima dobročiniteljima, roditeljima koji su dali sve što su mogli za tebe i koji i dan danas I onda kad griješe prema tebi, radi, rade to iz dobre namjere, zbog tebe i za tebe i straha za tebe. Misle da je to dobro što te pozivaju i misle da je ovo loše od čega te odvraćaju. strahujući za tebe to čine. Tako da oko ovih stvari čovjek ne smije da se igra jer osoba nakon Muhammeda alaihi salam prema kojoj najviše možemo pogriješiti je naša majka, zatim naš otac. Pa svi ostali nakon toga. I čovjek što duže živi, sve više shvata, pogotovo kad djecu ima i kad koja godina prolazi, sve više shvataš šta znači biti roditelj i sve više shvataš kolika je tvoja obaveza prema tvojim roditeljima dok su živi i kad presade. Obaveza ne prestaje sve dok si da im dobro činiš i nakon njihove smrti, a kako i tek za života. Ali nije isto i treba iskoristiti onaj koji ima živa roditelje. Savjet meni vam. vama. Vasiratil arhami kaže obavezuju i spajanje rodinskih veza. Ovo nije pohvalna stvar. Vahusnil dživari i da se bude dobar komšija. Wal ihsani ila al-yatama wal masakin wa ibn as-sabil wal rifqi bil mamluk i da se kaže dobročinstvo čini prema jetivima i miskinima i putnicima, namjernicima i da se bude blag prema robovima. Pet stvari, počet ćemo pa dok Allah da ići ćemo, da ne odužimo, ima i sljedeći ders ako Kaže, obavezuju ili naređuju, smatraju obaveznim sebi i drugima, spajanje rodbinskih veza. I kaže spajanje, ne kaže održavanje. Jer održavati je lahko. I zato je došlo u hadisu, kad ja hoću, a oni neće sa mnom, pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa što je sahihu pod Bukharije, lej sallallahu bil mukafi, nije kaže spajanje rodbinske veze da ti vraćaš, da uzvraćaš nego je, kaže, spajanje kad oni te prekidaju, kad oni neće s tobom, a da ti uporno s njima hoćeš. I to je ono što je obaveza. A kako je tek sa održavanje? S tim da je Allah subhanahu wa ta'ala mudar i milostiv i znao je kako vam će sve halu dunjalog biti, pa kažu islamski učinjaci da je zabrajno prekidati, znači ne pričati sa rodbinom. Rodbina su prije svega mahre, mi, kod muškarce i kod žene. Ono što bi znači što su tebi mahremi od tvoje rodbine ženske i što bi tvojoj sestri bili mahremi od muške, a tko tebe su, to je ono što je rodbina koja je nužno i obaveza održavati, ali je pohvalno što više širiti, makar ne bili mahremi, makar poklonima. Pa kažu, održavanje rodinskih veza se vraća na održavanje obaveza. I obaveza je spajanje. To je iznad toga. Ovaj, vraća se na običaj jednog naroda. Pa ono što se ne smatra prekidanjem, to nije ni zabranjeno. Alhamdulillah. Sve dok narod se ne smatra prekidanjem. Pa nekada je kaže pomaganje i održavanje i spajanje urbijskih veza, ti pomažeš, izdržavaš rođaka. Kad je u potreba, ti si u, u raskoši, u mogućnosti. A nekada je kaže samo da se obilazite. Nekad je da ideš sva, stalno kod njega, zavisi gdje se nalazi i kakve je, kakvo je potrebe. Nekada ideš povremeno. Nekad je da mu samo, znači, odeš kad stigneš. Sve dok on ne osjeća da si ga zapostavi. On može reći ko što kažemo mi, koji se svakodnevno družimo, pa nekad ne stignemo, pa kažemo nema se vremena, nismo stigni. Nije to problem, da malo, ne, a da se razumijemo. Ali ovog momenta kad on osjeti da si ga zapostavi, zapostavio, tada je već problem, običajno. Pa je minimum održavanje rodskih, rodbinskih veza da se ne smatrate kao oni koji ne pričaju, da jedni drugima čestitate Bajrame, da e, jedni drugima je dobro i odila, odlazimo po, po dobrim povodima, bilo rođenje i tome slično, i da izražavamo saučešće i pomažemo se u belajima. To je opet širok, široka stvar, ali nije teška za izvest. A što češće, što više, što bolje. Jer rođak, musliman, ima kod tebe dva prava a rođak nemusliman ima kod tebe pravo. I najviše se postigne dobročinstvom i u davi i u životu nagodnom i dobro. I Islam veže za rodbinu mnoge stvari, od krvarine do drugih stvari, da čovjek može znati se u belaju, da mu samo nakon Allaha subhanahu ta'ala rodbina može pomoći. I samo su oni obavezni pomognu. Pa ako si Boga mi bio neovisan od njih tokom života, i zaboravlja on za njih, zaboravit će on za tebe tada reći, nije naš rođak za mjeg. Kad treba da oni potegnu. Da nema druge koriste, su toga lične, bilo bi dovoljno. Ovo je svijeska obaveza. Mi gledamo uvijek iznad toga i više. Kaže, ovo je husnil dživari i ispravan lijep komšiluk. Odnosno, dobročinstvo prema komši. Allah subhanahu wa ta'ala je, kao što kaže Muhammed alaihi sanam, Allahov poslanik, nije mi, kaže, Džibril prestao poročivati komšiju dok nisam pomislio da će ga uvesti, uvrstiti u nasljednike. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis Buhari Muslim la yu'minu men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara ili fala fala yu'dhi jara ko vjeruje Allahu i sudnji dan nek najlepše se ponaša prema komšiji nek dobro čini komšiji nek počasti komšiji Isti izraz korišten za ugostit gosta. Ono gost dođe po sata, sat, dva, pa ti možeš njih da glumiš fino, pa mu svašta izneseš i svašta lijepo govoriš i gledaš na sat kad će otići. E, razlik je među njega i komšija, što komšija stalno tu. E tako trebaš ko s gostom dva sata da s komšijom do kraja života. Minimum je, kaže, nek ne uznemirava komšija. A maksimum je da mu želiš što želiš sebi, da mu dobro činiš. Pa je čak došlo u hadijskoj vizije, da muslim kada kad praviš čorbu doli i vode, podnesi komši. Nek malo bude veća čorba, podnesi komši. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je imao jevreja, židova za komšiju, pa mu je dobro činio, pa su neki islam u činstva primili, neki nisu. Ali mu je dobro činio do kraja života. Bez obzira na njihov odnos prema islamu i otvoreno iskazivanje pretestva i mržnje prema Muhammedu alaihi sallatu wa sallam, njemu u lice, u njegove države. I pored toga im je dobro uzvraćao na to. I da se Bog do mi obhodimo prema komšijama muslimanima, ako se postane sa svema obhodi prema komšijama nemuslimanima. Dakle, obaveza je da mu se zlo ne čini i da mu se dobro želi i po mogućnosti da mu se dobro čini, a pohvalno je što više dobro čini. Komšije komšija je onaj koji je do tebe i sve okolo. Što dalje od tvoje kuće odmiče, to manji komšija biva. Komšilu se isto vraća na običaj najčešće. I kažu islamski učinjaci, komšija može biti u tri, dva ili jednom stanju. Ovo što sam sad rekao se odnosi na jednog, minimalnog. Komšija, nevjernik. Ima ko tebe obavezu da mu zlo ne činiš i da mu dobro želiš i da koliko možeš dobro mu činiš komšija vjernik ima kod tebe svoje ona prava koja vjernik ima kod vjernika. Pa ti oni komšija i brat musliman ima do, duplo pravo. Komšija vjernik rođak ima kod tebe trostruko pravo. Ako ti je roditelj komšija, onda je to nešto posebno. Ako živi ispored kuće svoje rodine, imaš svoju kuću. I čovjek mora da obrati pažnju na ove stvari, da nije isto povrijedit komšiju koji ima kod tebe trostruko ili ono koji ima jednostruko ili dvostruko pravo. Ali da je prema svima ista minimalna obaveza, a to je želja za činjenjem dobra, zabraniti sebi i ne želiti, ne želit i ne raditi ništa što ga usnemirava. Pa kaže islamski učenjac, kad je čovjek naručio Evo naš ćemo primjer uzeti sličan onome što spomenju. Zvao sad ovako na jesen, pred zimu, nekoga da mu izraže motorkom drva. I to uradi ujutro ili popodne, po danu. I komšija hoće da spava i to mu smeta. Da li se to smatra grehom ili ne? Raspravljati se o tome. Ispravno je da to nije grijeh. Ali kad bi ti doveo čovjeka s motorkom da reže drva na večer ili prije sabaha, to bi bio grije. Iako su tvoje drva na tvojoj bašči, ti plaćaš svog radnika, grijehe što bi uzoriš komšu. I svaka druga stvar takva koja, se koja je običajno normalna ne smeta. Može čovjek smetati, da njemu se spava, šta ja znam šta je njegove kući, što on nije sinoj spavao i dali, A kad bi me zamolio, trebao bi da prekinjeti lijepo da mi kaže izvini, ne mogu, djeca ne spavaju, ono, možeš li. Ali ne bi ni komšija trebalo tako da smeta drugom komšu izvršavanju obaveza, poslova, jer i on će sutra opaliti motor ili nešto drugo ima. Ali do, do ovih detalja se ide te je pitanje odnos prema komšu i slavu. I to je ono što smo obavezni i na što trebamo da obraćamo pažnju. Kaže, dobročinjstvo prema jetimima, to su djeca koja su izgubila oca prije šerijaske punoljetnosti, miskinima, to je svaki onaj čovjek koji je u oskudici, bilo da ima platu koja mu nije dovoljna ili neki drugi vid ili nema. Gore od toga je fukara onaj ko nema gotovo ništa. Putnicima, namjernicima, ljudi koji putuju pa skupljaju i prosje da bi nastavili dalje, jer jednostavno trebaju, a sustežu se ti na njima vidiš da su potrebni. Blagost prema prema robovima. Zadnja stvar i zadnja oporuka Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je bila salatu wa salatu wa malekete imanukum. Namaz, namaz. I pasite se oni nad, čim, nad kojim ste vlastnici. To je pre svega robljen. Jer tu čovjek se opusti i može da pređe granicu. I tu je pohvalno ili obaveza da se bude blag koliko je moguće. A obaveza je muslimanu da bude posebno pražljiv prema jetimu i posebno pažljiv prema onome kom je uskraćeno nešto što ti imaš. I tu je zabrano se čovjek uzdiže iznad nivoa s pravom, kao što je u sljedećoj rečenici, o tome ćemo ako Bog da kasnije, sljedeći ders, a kamo li bez prava. Jetim je najranjivija kategorija u društvu. Nema gore kategorije, nema teže. Nema teže slučaja gdje ti ima, makar bio čovjek koji ima porodicu i ne može da izdržava, u problemima su i tamo, amo, oni su u boljim stanju nego jeti. I jetimu se posebno pazi na njegove osjećaje i na njegove dinaločke potrebe. I rodbina, zatim cijeli komšilog, su obavezni da se brinu o jetimu koji je kod njih. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين spomen jetima i miskina kaže, vidjeli ti onaj koji poriče sudnji dan. A govori prije svega o vjernicima. Znači onaj ko ne vodi brigu je tima kao da ne misle da će biti proživljen. Koji ga nije briga sudnji dan, ko da ne vjeruje u sudnji dan. Zato što je ovo klasična osobina onih koji ne vjeruju u sudnji dan. Oni da čekaju da iskoriste je tima, da iskoriste miskina. Da im džaba radi miskin i da pokradu nasljedstvo je tima ili da ga uklone zato što im smeta ili na neki drugi način zlopotrebe potrebe To je osobina prava onih koji ne vjeruju u proživljenje, koji ne znaju i ne vjeruju da će biti pitanje za svoje djela. I svaki muslima koji ne vodi računa o ovim kategorijama, o potrebnim u društvu, kojeg ne boli kad neko je u oskudici, on nije, je zaboravio da će biti pitan i pred Allahom subhanahu ta'ala proživljenje. U tom momentu kao da ne vjeruje. Poredi se sa čafirima koji ne vjeruju u proživljenje. Kada ne postiče da se hrani miskin. Ne ne hrani, treba da postiče sebe i drugi. Da se kudi što nije. Nije vjernik. Pravi. Ko zanući sit zna da mu je komšće glada. Kakva je to vjera? Kad znamo da što može biti jedno, može biti dvojice. Došlo u hadisu. I kad znamo da sutra možemo mi biti na njegovom ili naša djeca, ona naše mjesto. I kad znamo da ono što je Allah dao od imetka, Allah naziva Allahovim imetkom, a ne našim. I kad znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se drugima želi ono što želi se sebi. Kaže i zabranjuju oholost, hvalisanje, nepravdu, uzdizanje na drugima s pravom ili bez prava, naređujući vrhunski moral i zabranjujući od nemoralnih i niskih osobina, zabranjujući nemoralne i niske osobine. Ovo će ako Bog da biti početak sljedećeg dersa, pomolim pa Allaha subhanu ta'ala da nas uputi i popravi naše objeđenja, naše riječi, naše djela. Molim Allaha subhanu wa ta'ala da nas sačuva od toga da lijepo pričamo i u lijepo pozivamo, što radimo. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na ono što je on ili s čim je on zadovoljno da reči i dijela javnih i tajnih, a da nas sačuva od onoga što vodi njegovoj sržbi i njegovoj kazni. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi da živimo sebi i drugima dobro činimo, a kad preselimo da smrtne muke budu zadnje muke koje osjetimo i da već u kaboru počnemo već da uživamo. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى